artajo sur computile crano. Sestec milionoi da dolaroi. En la monato marto 2021, ocasis recorda cifero en la monda mercato de artajoi. La usonano Mike Winkelman, pliconata kiel Bipo, estas la autoro de la verco. Gia titolo estas Ciu la unuae quin mil tagoi. Cae ci consistas el quin mil etai bildoi pri plei diversai temoi, apud metitae cae formantai grandan panelon. La artisto productis po unu el tiui bildetoi en ciu tago, dum quin mil tagoi. La unuae illustrageroi estis faritai en la jaro 2007, cae lia laboro dauris in tute dec quar iaroin. Laudire li ne interrompis sian laboron ec en la tago ciam li exigis, ancau ne ciam nascigis liei du infanoi. Gi estas la unua verco tutte ciferezza cion vendis la fam conata brita auccieio Christis, cae gia preso certe surprisis la publicon pli ol sesdek nau milionoi da dolaroi. Artajoi produktitei per computiloi ne estas novajo. Fakte, ec de la apero de la unuae computiloi, artistoi ecusis tiuen masinoen por crei arton. Cai la modernae fotmasinoi en havas ciferezain rimedoina. Oni faris bildoin per misformado de tradiziai pentrajoi, oni creis abstractajoin, oni usis ingenier arton por formi bildoin, oni creis filmoin. Oni consideras la percomputilan arton kiel evoluigon de moderna arto. La aparta novajo relate al ciutage, estas tio che gi estas exclusiva cae autentica, same kiel fisica artajo. La autenticetso de la verco estis farita per nova sistemo de passvortoi, simila al tiu usata de bancoi por garantii che la conto de clientoi ne estu invadita. Secura reto nomata blockchain en la jargono de computico, protectas la vergon per milionoi da combinajoi cae per passvortoi constante renovigatai. Tiel la multe costa verco en sia autentica formato estas videbla nur per computile crano. Relate la preson de la vergo estas interesse starigi comparon En tiu sama monato marto 2021, unu el la malmultei pentrajoi de Vincent van Gogh, quiui ancora trovidis en posedo de privatuloi, estis vendita en la Parisa auccieio Sotheby's contra dec tri milionoi da euroi. La bildo nomidias Stratsceno en Montmartre ca estis creita en la iaro 1887. Fronte al tiai montciferoi, ne eviteble revenas en nian menson la malnova demando, Cio estas arto? Tradizie muloi emas definigin ciel esprimon de bello, de estetico. Modernuloi emas aldoni al cetiu concepto la ideon che arto povas esti ancau comunico de ideo per maniero tutte nova, originala, cae creo pova, sen depende de estetico. En citiu senso, arto celas pensigi, starigi, demandoin. Ancora aliai artistoi locas sian talenton en purain abstractajoin. Relate al arto, versaine oni devas sinteni malferme. La sola universala criterio estas vera arto ne lasas nin indiferentai.